Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Godina je 1536. Oko tvrđave Klis, posljednjeg uporišta Hrvatskog kraljevstva u Dalmaciji, okupili su se vojske Osmanskog carstva. Klis je dugo odolijevao napadima. Sada je tome trebao doći kraj. Sanđak Bosanski Husrev Beg početkom kolovoza doveo je svoju vojsku do Klisa. Krajem tog mjeseca Sanđak Hercegovački Piribeg pridružio mu se sa svojom vojskom. Osmanski plan je jednostavan i onako izolirani Klis koji se nalazi između osmanskih i mletačkih posjeda dodatno izolirati podizanjem utvrda u njegovoj blizini. Osmanska vojska obnovila je uništenu utvrdu u Solinu. Onda je počela graditi još dvije utvrde, jednu u Ozirini, drugu u Kučini. Zapovjednik obrane Klisa Petar Kružić nije bio utvrdi. On je već mjesecima tražio pomoć. Nije to bio prvi puta da je kapetan Klisa obilazio Europu u potrazi za novcem i vojnicima. Godine 1529. Kružić je svojim vojnicima mogao dati plaću samo za tri mjeseca. Kako bi namaknuo novce, otišao je iz utvrde. U nju se i nije mogao vratiti dok ne donese plaću za posadu. U Klise vratio tek u svibnju 1530. Kada se u ožujku 1537. Kružić opet vratio sa svoje prošnje novaca i vojnika, došao je morem u Solinsko polje i doveo sa sobom oko 4000 vojnika, uglavnom Njemaca i Italijana, i napao je osmanske trupe koje su opsjedale Klis. Osvojio je utvrde u Ozirini i Kučinama. Ona u Solinu bila je pred padom. Činilo se da će Petar Kružić i njegovi vojnici još jednom pobijediti osmansku vojsku pod Klisom. Klis se više od jednog desetljeća uspjeva obraniti od osmanske vojske. Ban Petar Berislavić postavio je Petra Kružića za kapetana Klisa 1518. ili 1519. U veljači 1524. oko 3000 osmanskih vojnika predođenih Mustafom došlo je pod Klis. U travnju sljedeće godine, kada je Kružić uspio skupiti vojsku, ta je opsada razbijena. Osmanska vojska pokušala je na sve načine osvojiti tu utvrdu iznad Splita. Vjekoslav Klajić u petoj knjizi svoje povijesti Hrvata piše. 13. lipnja 1531. osvanuo pred klisom bosanski sanđak Husrev Beg, te je za 15 dana podigao u blizom solinu kaštel i metnu unj jaku posadu, koja će klisu braniti vezu s morem i tako ga prisiliti na predaju. Sljedeće godine 1532. osvanulo je pod klisom opet oveća turska vojska, koju je vodio mlečanin Nikola Kverini. Petra Kružića nije bilo u gradu. Tom se zgodom ušuljao u grad neki izdajica koji je bio obučen u redovničke haljine, pa je građane nagovarao na predaju. Tako je Nikola Kverini 4. lipnja unišao u Klis, te zauzevši tvrđavu i varoš, stavio u njih jaku posadu. No, malo zatim, kad je nekom prigodom Kverini pošao na sajem u Poljica, doplovio je Petar Kružić iznenada s 2000 momaka iz Ankone, pa udariv snažno na varoš, osvojio ga je s pomoću svojih privrženika u njemu. Nekoliko dana poslije predala se njemu i tvrđava, gdje su razjerani vojnici rasjekli to tobožnjeg redovnika koji bijaše klišane na predaju sklonio. Oko Klisa počeo se voditi opaki maleni rat karakterističan za područje na granici s Osmanskim carstvom. Osmanske regularne i neregularne trupe krstarile su oko grada. Posada uskoka koja je bila u Klisu stalno se zalijetala u okolna područja koja su bila pod osmanskom vlašću. je između sultana Sulejmana Veličanstvenog i ugarsko-hrvatskog kralja Ferdinanda Habsburgovca nije obvezivalo vojske oko Klisa. Za taj opaki mali rat karakteristična je ova epizoda koju upisuje Vjekoslav Klajić u svojoj povijesti Hrvata. U lipnju 1534. godine opet su sanđaci bosanski i hercegovački podsjedali klis kroz 28 dana, ali mu nisu mogli nauditi. Godine 1535. pokušali su Turci da zavladaju u Klisu izdajom. Podmitili su uskoka Matu Tvrdosalića da ih uvede u grad zadnju noć poklada. On je to bože privolio, ali je s mjesta obavijestio i svoje drugove da budu na oprezu. U rečeno doba noći spustio je Tvrdosalić ljestveni iz zidine, pa je tako nekih 30 Turaka ušlo u grad. Ali sad se na njih digla posada i sve ih sasjekla, na što je provalila iz grada i ostalu družinu rastirala. U ožujku 1537. činilo se da će kružeći pojačanje ponovno spasiti Klis. Dvije osmanske utvrde u blizini Klisa pale su u prvom naletu. Solin je bio pred padom. Onda je osmanskim trupama stiglo pojačanje. U trenutku dok su Uskoci i Kružećevi njemački i talijanski vojnici napadali Solin, u Solinsko polje stiglo je oko tisuću osmanskih pješaka i još oko tisuću konjanika. Predvodili su ih Murad Beg, šibenčanin koji je prešao na islam i Malkoč Beg. Vjekoslav Klajić piše. Murat udario na kršćane tolikom žestinom i vikom da su se Talijani i Nijemci silno prepali i misleći da je Turaka kudikamo više, stali bježati prema morskoj obali da se ukrcaju u brodove. Hrabri Kružić zaustavljao je riječju i činom bježeće vojnike, ali ih nije mogao zadržati. Napokon stali su i njegovi Hrvati bježati prema moru i gurati se na lađe. Videći to, Kružić posljednji je zajašio na konja i pohitao za bjeguncima. Stigavši do obale, skočio je s konja i pošao na brod, ali taj bijaše pretovaren vojnicima, pa ga veslači nisu mogli u ni s mjesta maknuti. Tako su se Turci prikučili brodu i počeli sjeći. Prepoznavši Kružića, oborili su se na njega, te ga napokon nadjačali i ubili, premda se osobito hrabro branio. Konjaniški vođa Atliaga brzo mu je odrubio glavu i ostavivši lešinu njegovu u lađi, odnio je slavodobitnom muradbegu. S odrubljenom glavom kapitana Petra Kružića došao je Murat Beg pred klis i pozvao posadu i građane da se dobre volje predaju. Ako to učine, poklonit će im život, inače ih neće pomilovati. Što prizor odrubljene glave Petra Kružića, što činjenica da su u tom naletu osmanske trupe zauzele jedini izvor pitke vode, građane Klisa i njegovu posadu nagnuli su na predaju. Bilo je to 12. ožujka 1537. godine. I tako je Hrvatsko kraljevstvo ostalo bez jedinog uporišta južno od Velebita. Pad Klisa nije bio jedini događaj koji je potresao hrvatske zemlje te 1537. Od smrti zadnjeg ugarsko-hrvatskog kralja iz obitelji Angelovića, Ludovika II, koji se, bježeći od osmanske vojske koja je njegovoj nanijela poraz na Mohačkom polju, udavio u jednom potoku, u kraljevstvu je trajao građanski rat između dva plemića koja su htjela ugarsku i hrvatsku krunu. Ferdinand Habsburški i Ivan Zapolja ustrajno su se borili za prevlast u ovom opustošenom kraljevstvu. Pored toga, osmanske trupe uporno su odlamale komad po komad kraljevstva za koje su se borili Ferdinand i Ivan. Koliko je loše stanje bilo, govori i ovaj događaj koji opisuje Vjekoslav Klajić. Kolika je bijeda bila u Slavoniji pokazuje povelja kralja Ferdinanda od 10. siječnja 1537. kojom je dopustio Ivanu Salaju od Kerečenja i Gašparu Ernuštu od Čakovca da na rijeci Muri između svojih posjeda Legrada i Dubrave podignu brod s lađama za prevoženje. Ferdinand kaže izrijekom da je to dopustio s obzirom na nevoljne bjekunce koji od straha pred Turcima iz Kraljevine Slavonije i drugih mjesta u onim stranama zajedno sa stokom i drugim svojim bježe.

Godine 1536. Sanđak Bosanski Husrev Beg i Sanđak Smederevski Mehmed Beg krenuli su u napad na Slavoniju. Osmanske trupe iz Bosne prešle su Savu, zauzele brod na Savi i krenule prema Požegi. Iz Srbije osmanske trupe krenule su preko Ivankova i Đakova također prema Požegi. Husrev Beg je u rujnu obustavio ratovanje i vratio se s plijenom u Bosnu, ali Mehmed Beg je nastavio ratovati. U siječnju njegove su trupe osvojile i ključnu utvrdu u Slavoniji, Požegu. bos posljedice tog pohoda ovako opisuje Milan Kruhek u knjizi Krajške utvrde i obrana Hrvatskog kraljevstva tijekom 16. stoljeća. Sav je kraj od Požege do Srijema uništen. Narod je ili zarobljen ili se razbježao, a izvještaji govore da je oko 40.000 ljudi, seljaka i dio nižega plemstva prešlo na islam, prihvativši poziv turskih begova da priznaju za kralja Ivana Zapolju i vjeru Muhamedovu, da mogu ostati mirni na svojim posjedima i zemljama. Turci popravljaju važnije utvrde i stavljaju u njih jake vojne posade. Tako prema izvještajima u brodu na Savi ostavljaju posadu od 1500 vojnika. Pad Klisa i većeg dijela Slavonije prisilio je Ferdinanda da učini nešto. On je u Križevcima sazvao sabor koji se sastao u travnju. Na tom je saboru kralj tražio od plemića da učine sve kako bi mu pomogli u obrani zemlje. Plemići su se odazvali pozivu i pozvali u opći rat protiv osmanske vojske. Ferdinand je na sabor poslao svog kapetana kraljevske vojske Ivana Kacijanera, vojnika i plemića rođenog u gradu Kacenštajnu u Krajinskoj. Kacijaner ili Kocijan, kako ga naziva Vjekoslav Klajić, bio je iskusan vojnik. Ratovao je za Ferdinand Ferdinanda u građanskom ratu i protiv osmanske vojske tijekom opsade Beča. Spoj iskusnog zapovjednika koji je doveo kraljeve trupe iz zemalja pod vlašću Hasburgovaca i plemičke vojske koju su sakupili hrvatski plemići trebaju biti dovoljen za uzvraćanje udarca osmanskim trupama. Sve u svemu kod Koprivnice se u kolovozu 1537. okupilo oko 24.000 vojnika, 16.000 pješaka i 8.000 konjenika. Ta je vojska imala 7 ili 8 velikih topova i manjih. Ali ta je vojska, okupljena da vrati Slavoniju, zaglavila u slavonskim šumama i močvarama. Biće to jedan od najvećih poraza u ratu s Osmanskim carstvom. Ovo je priča o toj takozvanoj Kacijanerovoj vojni. Naš sugovornik je dr. Gordan Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest da bi razumjeli Kacijaniru vojnu uistinu treba znati kontekst šta se događa. S jedne strane, dakle, kraljevstvo je ostalo na Mohaču obezglavljeno, onako što bi rekla starija historiografija, ali to nije čak samo po sebi toliki problem, jer postoje nekakvi nasljedni ugovori iz kraja 15. i početka 16. stoljeća sa Hadulovcima. Međutim, postavlja se problem razjedinjenosti plemstva i to ne sad samo ugarskog ili samo slavonskog, da, se nekakva opozicija između dva kraljevstva napravi, nego je stvar u tome da dolazi do svojevrsne feudalne anarhije, koja je i još za vladavine Ludovika II postojala kao takva, što se vrlo jasno moglo vidjeti zbog činjenice da kada, recimo, Osmanlije napadaju hrvatski dio kraljevstva, najčešće to plemstvo se ne obraća više opće kralju, nego se obraća Habsburgovcima ili Mlečanima. Kada nestanete, dakle, figure središnje figure dakle državne vlasti u kraljestvu kralja nastaje posemašnja anarhija. U toj anarhiji pojavljuje se uz logičnog pretendenta na predstavlja, to je dakle nadvojvoda Ferdinand Habdurgovac, pojavljuje se još jedan kandidat, erdejski nadvojvoda Ivan Zapolja. I nakon toga dolazi do jednog u principu velikog građanskog rata. U sve to upletena je dakle i komponenta Osmanlija, dakle osmanske prijetnje, što onda u principu dovodi do toga da s jedne strane čak se to plemstvo i ugarsko i hrvatsko i slavonsko ne podijeljuje, dakle u stalnu isti, jedan te isti tabor, dakle da se neko predijeli, e sad ću ja biti za Zapolju, a mi ćemo biti za Ferdinanda. Nego tu stvarno dolazi do jednog šetanja tog visokog plenstva iz jednog tabora u drugi tabor, što u krajnjoj liniji pogoduje Osmanlijama i njihovoj daljem prodoru prema zapadu, što će onda rezultirati gubitkom velikog dijela teritorija 30. godina 16. stoljeća, što će onda rezultirati da jedna od strana u tom građanskom ratu, a to su Habsburgovci, pokušaju napraviti nešto što bi bila nekakva evokacija križarskog rata u smislu oslobađanja dijela hrvatskog teritorija. Godine 1512. Selim je došao na prijestolje Osmanskog carstva. Njegov otac, Bajazi II, bio je star. Carstvo je bilo u stanju nemira. Selim, koji će u povijest ući s nadimkom mrki ili strogi, prvo je poubijao svoju braću kako mu ne bi radila o glavi i snivala o dolasku na prijestolje. Zatim je udario na kizilbaše, crvenoglavce, kako su ih zvali zbog crvene čalme koju su nosili na glavi. To su bili pripadnici vjerske sekte koja je propovjedala oblik islama koji je bio izmijenjen što običajima nomadskih plemena, što šamanističkim vjerovanjima. I taj su oblik islama promicali derviški redovi. Kizilbaše su se zapravo bunile protiv osmanske vlasti i sunitske pravovjernosti koje su oni promicali. Nakon što je ubio braću i čvrstio odanost na dvoru, Selim se okrenuo prema Kizilbašama i njihovom vođi Ismailu. Oko 40 njegovih pristalica zatočeno u tamnice ili ubijeno u bici kod Čaldirana 23. kolova za 1514. Selimova vojska konačno je uništila vojsku Kizilbaša. Onda se Selim okrenuo prema vanjskoj prijetnji u nizu ratova proširio osmansku vlast na Siriju, Hedžaz, današnju Saudijsku Arabiju, ostatak Arabskog polotoka, te Egipat i postao je vođa islamskog svijeta. U Kairu Selimu je šerif Meke dao ključeve tog svetog mjesta. Selim je umro 1520. i svom sinu Sulejmanu ostavio je sjajnu situaciju. I ovako opisuje Stanford Shaw u prvom tomu povijesti Osmanskog carstva i moderne Turske. Nijedan princ iz Osmanove kuće nije preuzeo prijestolje s takvim prednostima kakve su ostavljene Sulejmanu I. Godine 1520. nije bilo prinčeva koji bi osporavali njegovo pravo da vlada. Selim je također novom sultanu ostavio janjičarski korpus kao oružje moći kojim će moći nadzirati sve dijelove vladajuće klase u opsegu koji prije toga nije bio poznat. Osvajanja Bajazita II. i Selima I. ostavila su Sulejmanu strateški položaj bez premca, kako na istoku, tako i na zapadu. Mameluka više nije bilo. Safavidi i Venecija bili su zastrašeni. Uzdižuće Habsburško carstvo nadomještalo je Ugarsku na položaju glavnog suparnika sjeverno od Dunava, ali njegova puna moć još nije bila postignuta. Moćna mornarica, sagrađena tijekom prošlih četvrt stoljeća, dala je Sulejmanu novo oružje koje je mogao koristiti u borbi protiv neprijatelja kako na kopnu, tako i na moru. Selimova osvajanja zemalja starog islamskog kalifata ostavila su novom sultanu goleme izvore prihoda i s takvim ugledom u islamskom svijetu da je on mogao dovesti svoje carstvo do vrhunca i veličine koje je opravdavala nadimke veličanstveni i veliki Turčin koji su mu dani u Europi. Novi sultan bio je dovoljno sposoban da sve te prednosti koje su mu ostavili otac i djed iskoristi. Sulejmana veličanstvenog njegovi će podanici znati pod nadimkom kanuni ili zakonodavac. Pored toga što je vodio 13 velikih vojnih pohoda i na njima provao 10 godina, on je postavio temelje moćnom carstvu koje će postojati još stoljećima. U vrijeme kada je tako moćan vladar vlada Osmanskim carstvom, za vlast u Ugarskoj i Hrvatskoj borila su se dva plemića i tako mrvi obnovila svoje snage. Jedan od ljudi koji su sudjelovali u tim bitkama građanskog rata bio je Ivan Kacijaner. Ferdinand, dakle on je austrijski nadvojvoda. vrlo brzo će postati nakon Ludovikoj smrti pogibije Ludovika II. postaće šeški kralj. U principu ima ambicije stjecanja kruna u ovom srednjoeuropskom dijelu, dok njegov brat Karlo je car. I oni su u principu e, obitelj koja, koja dakle želi univerzalno carstvo istu ideju u principu imaju i ovi s druge strane Osmanlije, samo dakle e, iz nekakvih drugačijih pobuda. U toj dakle e, situaciji ono što nude Hadrugovci, nude jednu široku logistiku, mogućnost da, da u principu da pokrenu trupe koje će doći iz Španjolske, trupe koje će doći iz Njemačke i braniti dakle njima istočne, istočne granice. Ivan Kacijaner jedan dakle u biti krajinski plemić, on je samo dio te slagalice, e, te velike dakle nekakve vojske, vojne mašinerije e, i upravne mašinerije u krajnjoj liniji Hadrugovaca. On je, koliko se uspjeva kroz nekakve e, izvore doći informaciju o njemu, on je 1522. ušao u službu Ferdinanda, 523. je već bio postavljen za vojnog zapovjednika unutrašnje Austrije, to jest e, ovih zemalja što bi danas mogli definirati Slovenijom, dakle Krajinska, Koruška, Štajerska, iako naravno Krajinska, Korska i Štajerska su šire pojmovi od granice današnje Slovenije. Već 1525. i 26. istakao se onim velikim e, ratovima gušenja seljačkih ustanaka i tu se pokazuje donekle karakter njegov, koji će se onda donekle još 1527. kada je postavljen vojnim, vojnim zapovjednikom e, Poženja, to je današnje Bratislave, e, se dodatno pokazati jedna okrutnost i pogled samo prema sebi. On gradi svoju vojnu karijeru i koristi činjenicu da je potreban Habsburgovcima u tom trenutku. Dakle, on će recimo taj 1527. biti postavljen za E, vojnog upravitelja Bratislave e, u četvrtom je posljednju, u sedam mjesecu već protjeran zbog izuzetnih okrutnosti i načina kako je ubirao porez. I nakon 1527. njegova vojna i politička karijera više manje je vezana uz Hrvatsko kraljevstvo i te ratove koje vodi Ferdinand protiv e, Ivana Zapolje. Kada je 1520. došao na vlast, Sulejman je htio primirje na sjevernim granicama. Njegov otac je Mameluka Džamberdi Gazalija postavio za guvernera Damaska i on mu je vjerno služio. Ali kada je Selima naslijedio 25 godina stari sin, on se odlučio proglasiti samostalnim vladarom Sirije, u pobunu ugušili su Sulejmanovi zapovjednici. Ali mladi je sultan bio oprezan i htio je mir na granicama, ako se još netko odluči pobuniti protiv njega. Zato je Ludoviku drugom ugarsko-hrvatskom kralju, kojemu je u trenutku Sulejmanovog dolaska na prijestolje bilo 14 godina, odlučio ponuditi primjeri. Kako je to završilo, opisuje Vjekoslav Klajić. Sulejman je poslao u Ugarsku svog poslanika Čauša Behrama da pregovara o produljenju primirja. Ali objesni i pohlepni vijećnici Ugarski skloniše kralja Ludovika da je prezreo sultanovu ponudu, premda nije imao nikakvih sredstava za rat, a još se manje mogao nadati makakvoj pomoći od stranih vlasti. Kralj je naprosto turskog poslanika zadržao na svom dvoru, ne davši mu nikakva odgovora. Po nekim da pače, dao ga je zajedno s njegovom pratnjom zatvoriti u neku vrlo nisku kuću u Budimu, a poslije i sakatiti ili pogubiti, jer ga tobože nije smatrao poslanikom, nego više uhodom. Colin Imber u knjizi Osmansko carstvo od 1300. do 1650. piše da se kralj Ludovik II. s nepoštovanjem odnosio prema Sulejmanovim poslanicima, možda očekujući uspjeh pobune u Siriji. Bez obzira jesu li Sulejmanovi poslanici isječeni, ubijeni ili su ostali živi, ali narušenog ponosa, mladi je sultan odlučio zaratiti s Ugarsko-Hrvatskim kraljevstvom. Godine 1520. Sulejmanova vojska zauzela je Beograd, ključnu točku obrane na Dunavu. Šest godina nakon toga, u bici kod Mohača, Sulejmanove vojsci trebali su sati da potpuno uništi Ugarsku vojsku. Ludovik se u bijegu utopio u potoku. Sve je to ostavilo upražnjeno mjesto na ugarsko-hrvatskom prijestolju. Ivan Zapolja bio je jedan od dva zainteresirana čovjeka za popunjavanje tog upražnjenog prijestolja. Zapolje, dakle, on je erdetski nadvojvoda, jedan od ključnih ljudi Ugarskog kraljevstva u doba vladavine Jagelovića. Jedno vrijeme čak i čuvar krune. U trenutku kada pogiba Ludovik drugi, u krajstvu postoji podijeljena politika načina nasljeđivanja. Naime, postoje oni ugovori dakle iz 1491. 505. na 506. pa 515. dakle sa Hadrugovcima, dakle ugovori o nasljeđivanju ukoliko Jagelovići izumru bez muškog odvjetka, Hadrugovci nasljeđuju. Međutim, jedan od ugarskih sabora 1505. na Rakoš polju je zaključio da neće priznati tako nešto. Iako taj zakon, dakle taj, u principu ta, ta, ta odluka ugarskog plenstva na tom saboru nikad nije postala zakonom. Dio plenstva se je toga čvrsto držao i u trenutku kada pogiba Ludovih drugi i kada ta vijest se proširi ugarskim kraljevstvom, dio plemstva odlučuje se za Ivana Zapolju kao jednog od, u biti ne kao jednog od, nego kao najistaknutijeg dakle, ugorskog plemića i ono što se može naslutiti kroz dio izvora, oni su njemu vidjeli u principu drugog Matiju Korbina, koji je također bio zapamćen kao veliki kralj, koji je baš ugorskog porijekla, iako je on imao dakle, u, svijesti ugorskog plemstva i negativne posljedice, jer im je kresao privilegije. Ivan Zapolja u trenutku kada stupa na prijestolje, 1526. na 27. jer naravno njega bira ugarsko plenstvo iza e, Mohačke bitke, ali istovremeno u zapadnom dijelu Ugarske e, dio plemstva u Požunu u desetom mjesecu se sastaju i e, biraju Ferdinanda, ali to je manji dio. Jednako tako u, Slavonskom kraljestvu i u Hrvatskom kraljestvu postoje podijeljene strane. Koliko je stvar uistinu fluidna i nejasna za kog se treba odlučiti, ko je pravi kandidat, pokazuje recimo i primjer Krste Frankapana, koji je dugo vremena bio, ono što bi se moglo reći, kondotjer Ferdinanda, ali baš u trenutku kada se treba odlučiti za kralja, Krsto Frankopan mijenja stranu i odlučuje se za zapolju i postaje njegov u principu glavni vojni zapovjednik. Doduše ne dugo vremena jer će već 1527. u opsadi Varaždina poginuti, ali to samo pokazuje koliko su stvari fluidne i nesigurne te 1527. na 28. Budim i Peštu zauzele su osmanske trupe deset dana nakon bitke kod Mohača. Osmanske trupe okupirale su skoro cijelu Ugarsku, osim malenog dijela teritorija na sjeveru i na zapadu. Sulejman nije tu zemlju pripojio svom carstvu radije je Ivanu Zapolji dao potporu u borbi za krunu. U Ugarskoj su ostali tek maleni osmanski garnizoni. Sulejman je imao poslova na doli gdje su se Turkmeni opirali uvođenju izravne osmanske vlasti. U lipnju 1527. skršen je njihov otpor. Nakon toga Sulejman se opet mogao posvetiti Ugarskoj. Habsburgovci su do tada bili zaokupljeni drugim poslovima. Car Svetog Rimskog carstva i Ferdinandov stari brat Karlo V vodio svoj dugi rat s Francuskom, a Ferdinand je učvršćivao svoja prava u Austriji i Češkoj i borio se protiv snaga reformacije. Kada je Ferdinand sredio stanje na sjeveru i zapadu svojih zemalja, krenuo je na Ugarsku. Sulejman je bio zaokupljen Anadolijom. Ivan Zapolja ratovao je u Transilvaniji. Njegov pokušaj da za saveznika pridobije poljskog kralja Žigmunda nije uspio i Ferdinandova vojska iskoristila je taj povoljan trenutak i prodrla u Ugarsku. 26. rujna 27. Ferdinandove trupe pobjedile su Zapoljine u bici kod Tokaja. U prosincu te godine Ferdinand je u Požunu okrunjen za kralja Ugarske. U tom građanskom ratu hrvatski plemići mijenjali su strane kako se mijenjala ratna sreća. Jednako tako recimo primjer bana Ferenca, to je Franje Bačanija, koji je bio dakle hrvatski ban, ne baš pretjerano omiljen od strane hrvatskog prvenstva, on je tri puta mijenio stranu. Bio je na Ferdinandovoj strani, onda je shvatio, aha, Zapolje je sada jači, pa je prešao na Zapoljnu stranu. Kad je Zapolje 1527. u jesen izgubio bitku kod Tokaja, nazad se vraća u Ferdinandov tabor. Pa se onda opet vraća u Zapoljin tabor, kada Zapolja pokrene svoj savez sa Osmanlijama. Dakle, s jedne strane imamo nesigurnost, a onda ono što je Zapolji nakon te, dakle, nakon poraza kod Tokaja, dalo snagu, on se je povukao prvo u Erdilj pa je pobjegao u Poljsku jer je činjenica da je u tom trenutku nakon Mohačke bitke u principu Osmanlije su zauzele velik dio dakle istočne Ugarske. On bježi u Poljsku i onda putem svojih posrednika uspostavlja savez sa Sulejmanom veličanstvenim na način da Sulejman priznaje njegovu vladavinu, u principu on postaje vazalni vladar haračar osmanskog sultana. Osmanski sultan će braniti njegovu teritoriju, boriti se protiv e, Ivanovih neprijatelja, a Ivan će dakle priznavati njegovu vlast. I to će onda pokrenuti u principu 1528. na 29. novi val osmanskog prodora jer će sultan sada imati dakle dodatno nekakav motiv uplitanja u te hrvatsko-ugarske poslove, a onda i poslove Habsburgovaca, pa će onda u krajnjoj konačnici 1529. po prvi put će se naći pod zidinama Beča. A u tim dakle borbama i sam Ivan Kacijaner pokazat će se uspješnim vojskovođem, vjerojatno uz Nikolu Salma, prvi koji se istakao dakle, kao, kao branitelj. U ljeto 1528. Sulejman je krenuo na svoj drugi pohod u Ugarsku. Prije toga Zapolja je službeno priznao sultanovu vlast. Budim je pao pred osmanskim snagama u rujnu 1529. Ostatak Ugarske pao je lako. Krajem rujna 1529. velika sultanova vojska moglo je biti do 100.000 vojnika, počela je opsadu Beča. Kako je ona završila, opisuje Stanford Shaw u prvom tomu povijesti Osmanskog carstva i moderne Turske. Napadači nisu mogli osigurati dovoljne zalihe hrane i streljiva zbog ranog dolaska zime. U međuvremenu je Karlo 3. kolovoza 1529. sklopio mir s Franjom u Kambreju i poslao je pojačanja. Iako su predgrađa Beča bila uglavnom razorena, zidine grada na mnogim mjestima probušene i dok su branitelji teško trpjeli, Beč se održao čak i nakon što su Ferdinand i većina njegovog dvora pobjegli iz njega. Janjičarski korpus, otprije nesretan zbog toga što mu sultan nije dopustio pljačku budima, ponovno je postao nemiran. Turski pljačkaši počeli su kroz Alpe prodirati u južnu Njemačku i došli su do Ratizbona u Bavarskoj i Brna u Češkoj. Europa je bila u panici. Da je sultan samo još malo pričekao, njegove su snage mogle provaliti u Beč, gdje su mogle ostati ulogorene tijekom zime prije nego što bi nastavile dalje. Ali kombinacija nepogoda uvjerila je Sulejmana da se za zimu vrati u Istanbul. Za svo to vrijeme Hrvatska je bila u stanju opakog malenog rata s osmanskim regularnim i neregularnim trupama. U principu situacija Hrvatske, Slavonije, pa i onda i, naravno južnog dijela Ugarske, s tim da nakon Mohača taj južni i Ugarske definitivno ulazi u sklop nečega što bi se nazvalo Osmansko carstvo, a onda sa ovim pregovorima Ivana Zapolje postaje dakle dio kao Ugarskog kraljevstva pod Zapoljom, ali opet u, u, sklopu Osmanskog carstva. Sa Hrvatskom i Slavonijom se događa sljedeći, naime još od onog pada Bosne. Taj prostor je zona stalnog malog rata, koji se prekida kada su primire, ali ni ta primirja nisu potpuno mirna. To se rezultira time da se to područje pomalo napušta i ostaju samo naseljeni otoci u smislu oko pojedinih utvrda, koje onda čine glavnu okosnicu obrane. I te utvrde koje su bile iznimno važne, Jesu, recimo u Dalmaciji će biti Obrovac, pa onda će biti Klis, pa prema sjeveru ako krenemo onda će e, tu, e, tu biti svakako Jajce, Bihać, u Slavoniji će to biti Požega i Osijek, s tim da Osijek je već pa u tom trenutku. I sada u svakom od tih novih prodora kada Osmanlije dakle što kao vlastitom kampanjom, što tim akinom, dakle nekakvim haračenjem tih zemalja, a što dakle u sklopu kao borbe na strani Zapolje, jednostavno svaki put otkidaju komadić po komadić tog teritorija. Već 1528. pašće jajce. Sa padom jajca desit će se, mislim, strašna stvar. E, e, e, u smislu da će se granica koja je do tada više manje fiksno se smatrala da je na Vrbasu, pomaknut će se na Unu. Pašće obrovac, a i kliš će biti opsjednut međutim Kliš će se ipak tada uspjeti obraniti, ali ne zadugo deset godina kasnije će pasti u jednim malo drugačijim okolnostima. Osmanska vojska bila je u doba Sulejmana Veličanstvenog vjerojatno najmoćnija i najustrojenija vojna sila na svijetu. U toj vojsci posebno su mjesto imale takozvane akinđije, pljačkaši koji su kretali u Akin. Dva su razloga bila za takav način ratovanja. Jedan je bio da se pljačkom popunjavala logistika glavnine osmanske vojske. Opljačkana stoka i druge zalihe hrane dobro su popunjavale zalihe vojske u napredovanju. Drugi razlog za Akin bio je taj što se njime suparnička strana stalno držala u napetosti i stanju panike. Za sudionike Akina motiv za te napade bila je naravno pljačka. Rhodes Murphy u knjizi Osmansko ratovanje donosi ovaj opis Akina. U opisu se pak koristi dijelove putopisa turskog putopisca Evlije Čelebije, koji je u 17. stoljeću putovao po Osmanskom carstvu. Sastav tih pljačkaških skupina je miješan i može se neplanirano proširiti uključivanjem dobrovoljaca koji se u zadnjem trenu, u želji da zadovolje svoje namjere, pridružuju skupini. Karakteristično je za te prepade da su usmjereni prema slabo branjenim teritorijima, čije su milicije ili garnizoni premješteni kako bi služili na glavnom bojištu. U slučaju koji opisuje Evlija, stvoren je neformalni savez između tatarskih snaga pod zapovjedništvom nasljednika krimskog prijestolja Ahmeda Girajhana Hana, čiji je vojni cilj bio otvoriti drugo bojište iza neprijateljskih crta u Sloveniji i malene skupine Desperadosa skupljenih u obližnjoj požegi. Evlija je sam bio svjedok sukobu između partnera u prepadu oko pravedne razdjele plijena i optimalnog vremena kada bi se on trebao dovesti na tržnicu. Evlija piše kako je jedna skupina, sastavljena uglavnom od Tatara, davala prednost nastavku partnerstva, sve dok se ne ispune ciljevi ratnih operacija i dok se mogućnosti za pljačku ne realiziraju u potpunosti, dok je druga, sastavljena uglavnom od dobrovoljaca i pljačkaša koji su koristili priliku, više voljela trenutačni prekid djelovanja radi brzog povratka u bazu, kako bi se njihov dio plijena mogao postaviti na sezonskoj tržnici u Osijeku. Takav je način ratovanja opustošio zemlje koje su graničile s Osmanskim carstvom. Pusta zemlja nije mogla opremiti niti hraniti vojsku. Ivan Kacijaner bio je samo jedan od vojnika koji su pokušavali zaustaviti osmanske prodore u Ugarsku i Hrvatsku. Kacijaner se već pokazao uspješan 1527. prilikom poraza Ivana Zapolje kod Tokaja. Potom 1529. njegove trupe će uspješno, trupe po njegovim zapovjedništvom će uspješno braniti Beč ovjenčan, ajmo to nazvati tako, tom slavom, 1530. on će postati vrhovni kapetan ferdinanovih trupa u Hrvatskoj. E sad, to znači da u principu da on je kao ono vrhovna vojna vlast. E, njemu bi se trebala potkoriti banska vojska na neki način, on može privući habsburške trupe iz e, unutrašnjih austrijskih zemalja koje dođu i oni bi trebali biti pod njegovom vlašću. Međutim, tu nastaje problem. Dakle, te 1530. dolazi do određene stagnacije u ratovanju između Osmanlija i Ferdinanda, to je Hadrugovaca sam Kacijaner neće imati nekakve veće uspjehe. On će pokušati tu neke stvari, dakle, dogovoriti, konsolidirati, ugovoriti primjerje sa pristalicama Zapolje, međutim, to sve će biti slabog, slabog odjeka. Do te mjere da recimo 1532. kada ponovo osmanska vojska pokušava osvojiti Beč, zapeće u Kisegu. Proći će jednostavno, proći će kroz svu tu zonu koju je možda mogao Kacijaner sa svojim trupama zaustaviti. Razlog tome ne treba sad Kacijanera smatrati pretjerano nesposobnim. Veliki je problem činjenica da Habsburgovci, bez obzira što su dakle postavili Kacijanera, što dovlače neke trupe, pa će se u jednom trenutku recimo 1535. godine nekih 700 španjolskih vojnika će se motati po onom što bi danas nazvali sjeverozapadna Hrvatska i istinu će vojevati na strani Haldurgovaca. Realno novac koji šalju Habsburgovci, bez obzira na one sve ugovore, to jest njegovo obećanje 1527. kada je posto kralj, će biti nedostatni. Tako da će se već 1527. u četvrtom mjesecu, dakle samo tri mjeseca nakon što je Ferdinand izabran za kralja, hrvatsko plenstvo će se žaliti, dajte nam pomozite, obećali ste. To će se ponoviti 30. godina, pa će recimo 1535. na saboru topuskom čak biti do te mjere će biti zaoštrena situacija da će, da će plemstvo tražiti vratite nam povelju s kojom smo vas izabrali za kralja ako ne mislite nam pomoći. E sad u, to, u toj konstelaciji onda postaje pomalo jasnije Zašto Kacijaner nije bio uspješni? Jer jednostavno financijskih sredstava nije bilo. Prodor osmanskih trupa sve do Beča i Bavarske prestravio Europu. Počelo se govoriti o novom križarskom pohodu. Čak je i francuski kralj Franjo I obećao dati potporu svom neprijatelju Karlu V ako ovaj krene u taj pohod. Ali sada je Ferdinand bio oprezan. Njemu je nakon one opsade Beča bilo dosta rata. Franjo je pak svoje sudjelovanje u križarskom pohodu uvjetovao Karlovim ustupcima u sjevernoj Italiji. Habsburgi su se onda zadovoljili ojačavanjem svojih obrambenih položaja. Ferdinand je u sklopu tog ojačavanja u prosincu 1530. počeo opsadu Budima. Sve je to potaknulo Sulejmana na novi, treći pohod na Srednju Europu. Izvori govore da je Sulejman okupio i do 300 tisuća vojnika. Ispred te goleme vojske išle su Akinđije, koje su sa svojim pljačkanjem trebale natjerati hazbuške snage da uđu u otvorenu bitku s glavninom osmanske vojske. Ferdinandu to nije padalo ni na kraj pameti. A onda je došla ta epizoda sa Kisegom, malenom utvrdom udaljenom oko stotinjak kilometara jugoistočno od Beča. Kapetan Kisega bio je Nikola Jurišić. Utvrdi je bila posada od nekih sedamstotinjak ljudi. Osmanska vojska počela je prvo grad zasipati topovskim zrnima. Doduše, ona nisu bila velika. Klajić piše da nisu bila veća od jaja. Onda je počeo napad. Vjekoslav Klajić piše. Nakon trodnevne neprekidne pucnjave stali su Turci 13. kolovoza s četiri strane jurišati lagume kopati i na zidove se uspinjati. Branitelji suzbili su sve juriše i dizali su neprestano lagume protiv turskih laguma ali jedan turski lagum razvalio je zid na nekih 16 metara, te su onda pukotinom stali prodirati u grad. Ali taj put suzbili su branitelji navalu i zatrpali pukotinu. Na to su Turci podignuli dva šanca, Jurišić ih je prozvao drveni bregovi, pa su s njih pucali na grad. Tako su domala načinili opet dvije rupe u zidu, na što su jurišali bez prestanka, pa će su nekoliko puta prodrli tako daleko da su nataknuli na zidove svoje barjake, koje su međutim opet morali skinuti. Osobito žestog bio je 12. juriš dana 25. kolovoza, kada su se već četiri zastave vijale na gradskim zidinama. Nakon odbitog juriša pisao je Jurišić još istog dana Ferdinandu pismo koje je završio riječima. Od naših 700 oružanih zemljaka već je polovica poginula. Od puščanog praha, što sam ga za 300 forinti kupio, ima još jednu centu. Samo Božja milost čuva nas. Osmanska vojska ponudila je predaju Nikoli Jurišiću i njegovoj posadi. Ponuda je ponovljena još dva puta. Nakon toga počeo je još jedan juriš na grad. Vjekoslav Klajić piše. Za jedan sat udarili su turski talambasi pozivajući vojsku nje juriš. Veliki vezir Ibrahim obećavao je dobitnicima veću plaću i nagrade. Svaki je uzeo dušu na jezik. Piše turski povjesničar Pečevi, te je klicao, ili ću dušmaninu odrubiti glavu, ili ću je sam izgubiti. Bijesni janjičari i druge čete oborili su se na sve pukotine i nataknuli su osam zastava na zidove. Posada izgubila je 60 momaka, pa i sam Jurišić zadobio je dvije rane. S ostatkom posade sklonio se za šanac koji bi iza pukotine podignut da bije posljednji boj. U taj sudbonosni čas udarili su zdvojni starci, žene i djeca u tako grozan jauki za pomaganje da su se Turci prepali i stali uzmicati. Poslije su Turci govorili da ih je neki konjenik s ognjenim mačem gonio sa zidina. Što god da se dogodilo u kolovozu 1532. kod Kisega, osmanska vojska grad zauzela nije, a Sulejman je, vidjevši da Habsburgska vojska izbjegava izravan sraz, odlučio otići iz Ugarske. Nakon priče oko Kisega i Nikole Jurišića dolazi do jednog primirja u osnovi između e, Osmanlija i Hadurgovaca koja će prekinuti se tek 1537. to je 36. na 37. i tada će postati jasno da Kacijaner mora nešto učiniti. Dakle, nakon pada požeg 1536. a onda odmah nakon toga pad Klisa 1537. sastaje se veliki sabor u Križevcima gdje je Kacijaner u ime Ferdinanda poziva na opću insurrekciju, dakle opći vojni ustanak, ide se u obranu slavonskog dakle kraljevstva sa željom da se podsjedne i opsjedne dakle i zauzme Osijek, čime bi se dakle u principu ocikla osmanska odstupnica prema Južnoj Ugarskoj i taj dio bi se istočne Slavonije oslobodio. Međutim, iako je odaziv bio izuzetno velik, došle su trupe iz unutrašnje Austrije, krajinske, koruške, štajerske, došle su trupe čak iz Češke. Iskupilo se 24 tisuće vojnika, navodno. Krajnji rezultat baš nije bio onakav kakav bi, kakav bi Ferdinand poželio. Postoji jedna uredba prema kojoj je na svakih, ako se ne varam, 35 selišta trebao doći jedan vojnik koji je morao biti financiran od tih 35 selišta. Naravno, sad tu opet nastaje problem ukoliko ta selišta su ispražnjena i, i zato je, je recimo 1527. E, bila jedna od odredba da se zabranjuje, da Ferdinand zabrani seobu kmetova sa hrvatskih posjeda u unutrašnju Austriju. Tako da postoji ta opća insurekcija, dakle feudalne vojske, postoje plaćenici. Međutim, postoji tu veliki problem, plaćenike zanima novac, ove zanima obrana, a ove koje zanima obrana nemaju baš dobru opremu, a jednako tako Kacijaner se našao na čelu vojne sile koja je bila u biti sastavljena od sedam različitih sastavnih jedinica. A tih sedam ljudi koji su dakle bili pod njim međusobno nisu baš bili pretjerano složni. I to je jedan od razloga zašto je vojska Kacijanerova doživjela taj poraz kakav je doživjela. Prije pokretanja vojne trebalo je razriješiti jedan spor. Tko može voditi hrvatsku vojsku? Stari zakon i pravo kraljevstva govorili su da vojskom podignutom od Hrvatskog sabora ne može zapovijedati stranac. Kako zemlja nije imala pravog bana, izabrana su četvorica za upravu zemlje. Ona su trebala s kapetanom Kacijanerom brinuti o obrani zemlje i o vođenju vojske. Taj spor oko vrhovnog zapovjednika i činjenica da je vojska bila sastavljena od stranih odreda koji su imali pak svoje zapovjednike, onemogućili su postojanje jedinstvenog zapovjedništva sastaju se u Koprivnici i polako kreću prema Osijeku. Ono što je sad problem, mi danas Slavoniju imamo ono, ravna Slavonija se, tada još uvijek postoje ono što se zove slavonske šume, kojih je danas relativno malo ostalo. Teren je relativno močvaran. Ta vojska se uistinu sporo kreće. I ono što je problem, nisu imali logistiku da vode sa sobom kuhinju ili ne znam i silne namirnice, nego je za logistiku bio zadužen zagrebački biskup Šimun Erdedi, koji je bio također jedan od vojskovađa u toj vojsci. E tu je nastao problem, zato što jednostavno taj teren je već dugo vremena opustošena zemlja. Dakle, treba iz dalekih krajeva relativno dalekih s obzirom na tadašnje komunikacijske mogućnosti dovlačiti hranu, tu je stvar zakazala. Tako da je ta vojska u osnovi umjesto da samo ide dakle prema svom cilju Osijeku da oslobodi zemlju, oni su sput pljačkali sa pljačkom su doživjeli to da stanovništvo nema, da, da ih ne podupire, pa je onda automatski time stvar postala još dodatno, dodatno teža za vojsku, dakle glede napredovanja prema Osijeku. I kada su došli pred Osijek, u osnovi već velik dio vojske je bio bolestan. Oni se kreću, kažem, opet kroz močvaran teren, tu nije baš, nije baš dakle, da, da je sve divno i krasno, dobar dio njih je i pothranjen. I kada su došli pred Osijek, shvatili su da su Turci u međuvremenu dovukli trupe iz Smederevskog i Bosanskog Sanđaka, i da tu jednostavno oni s obzirom na situaciju i bez obzira na ta dva velika topa i još silu malih topova koji su s sobom vukli, kad je procijenio, a i činjenicu nesloge među dakle, zapovjednicima, da tu nema velike šanse da se direktnom opsadom nešto postigne. I odlučuje se da se počne provlačiti prema Valpovu, ta odluka je jednostavno s jedne strane koliko god je možda mogla biti Kacijaneru razumljiva, s druge strane je dovela do toga dakle, da je dodatno moral unutar vojske pao i kada se vojska našla, dakle stavila tabor kod Gorjana oko 9.10.1537. godine, jednostavno u noći je dio zapovjednika pobjegao. I e, između ostalog i, zagrebački e, biskup Erdedi i jednostavno Kacijaner se našao pred jutro u situaciji da mu dakle nedostaje Erdedi, nedostaje mu ugarske trupe pod Ludovikom Pekrijem, češke trupe su također netragom nestale i on je jednostavno u tom trenutku odlučio da i on se povuče. I povuko se zajedno sa štajerskim zapovjednikom Ivanom Ungadom i ostale dakle svega dvoje, dvije sedmine vojske su ostale već od prije desetkovane, dakle ostale su u taboru, i Turci su samo dakle u, u jutarnjem pohodu to Hametice potukli. Poraz kod Gorjana bio je zadnji veliki poraz na otvorenom polju. Više se takve bitke neće voditi sve do bitke kod Siska, do koje će doći skoro šest desetljeća nakon kraha Kacijanerove vojne. Poraz je taj bio težak. Klajić piše da se od 5000 čeških vojnika kući nije niti jedan vratio. Vjekoslav Klajić dalje piše. Poraz Kocijanove vojske kod Osijeka i Gorjana dojmio se nemilo kršćanskog svijeta. U Njemačkoj zaredale su se rugalice. Na crkvenim vratima u Beču čitali su se stihovi. Kocijan, ungnad i šlik neka vise na užetu. Ta pjesma je još zanimljivija kada se zna da se prezime jednog od zapovjednika u Kacijanerovoj vojni šlik rimuje s njemačkom riječi za uže štrik. Bitka kod Gorjena promijenila je i strategiju hasburškog otpora protiv osmanskog nadiranja. Sada se sva nada polagala u niz pograničnih utvrda, logističkih baza i gradova poput Karlovca. Taj obrambeni zid postaće vojna krajina, najveća vojarna na europskom kontinentu. Propast Kacijanerove vojne označio je početak više desetljetne osmanske vladavine u Slavoniji. Za samog pak Ivana Kacijanera kraj je došao ubrzo nakon njegove propale vojne, govori dr. Gordan Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest. Njegova priča je e, čudna, postoji dvije, tri verzije. Ono što je sigurno jest da je dakle nakon što je uspio pobjeći iz e, Bečke tamnice. Prvo pobjegao na svoj posjed e, susizgrad Od tamo je onda operirao na različite načine. Pokušavao se prikloniti strani Ivana Zapolje, jer u tom trenutku još uvijek nije došlo do dakle, onog što bi se moglo nazvati pomirbe između, između Zapolje i Ferdinanda. Kada je postalo više manje izvjesno da će se Zapolja i Ferdinand pronaći zajednički jezik, što će se dogoditi 1538. E, na 9. Jednostavno je Kacijaner odlučio pokušati s Turcima. Iako nema baš jasnih podataka o tome kako je on to činio i na koje načine, jedna od glavnih optužbi je bilo ta činjenica, ta konspiracija sa turskom stranom. Na kraju je u principu, iako je dakle uspjevao gotovo dvije godine bježati Haduškoj vlasti, u Kostajnici ga je uhvatio dakle Nikola Zrinski i 27.10. je bio pogubljen. Jedna priča kaže da ga je osobno ubio, čak da ga je osobno ubio na večeri, prilikom večere, a druga, druga priča kaže da je dakle da su ga ubili, ubili vojnici uh, Nikole Zrinskoga po direktnoj zapovjedi Nikole Zrinskog. Slušali ste povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundić. Emisiju snimile Nikolina Ćulum i Lana Deban. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.